1 Johannes hoofdstuk 4 Geliefdes, moet nie enige een glo wat sê dat hy die geest van God het nie. Want daar is nou reeds baie vals profete in die wereld. Maar onderzoek elkeen, onderzoek of sy geest van God afkomstig is. Hieraan ken jylle die geest van God. Elkeen wat beleid dat Jezus werkelijk die Christus is, wat mens geword het, het die geest wat van God afkomstig is. En elkeen wat het nie van Jezus beleid nie, het nie die gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die anti-kris. Die gees van wie julle gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is. Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die valse profete klaar oorwin omdat hy wat in julle is, groter is as die duiwel wat in die wêreld is. Hulle behoort aan die wêreld en wat hulle sê is dus van die wêreld afkomstig en die wêreld luister na hulle. Ons behoort aan God En wie vir God ken, luister na ons. Wie nie aan God behoort nie, luister nie na ons nie. Hieraan kan ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaalleer onderskei. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is 'n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as verzoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het. En ons glo daaraan. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie liefhet nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God liefhet, moet ook sy broer liefhet.